Uou! E aí, internauta, se liga só, o canal tá cheio de novidade. Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, curte e compartilha. Tamo junto, internauta! No colégio de noite, Eu era um esfogado não passava batido, nem seguia os embalo. Era amigo da tia, desculpe diretora. Era o caso da sala, peguei minha professora. Sou querido por todas queridas, eu não quero mudar minha profissão. Eu canto com encanto, o rei da região. É o timbre que fiz minha bicha, tem náusea vertigem só de imaginar. A rede e a sacada, a fumaça e luar. Ah, ah, ah, nem vem ciscar se não sabe a caminhada. Pergunta lá se ela curtiu minha pegada. Se duvidar, vem dar uma analisada. Se não aguentar, traz mais duas, vem cavala. Nem vem ciscar se não sabe a caminhada. Pergunta lá se ela curtiu minha pegada. Se duvidar, vem dar uma analisada. Eu era o mais folgado, não passava batido, nem seguia os embalos. Era amigo da tia, desculpe diretora. Era o caso da sala, peguei minha professora. Sou querido por todas queridas, eu não quero mudar minha profissão. Eu canto com encanto, o rei da região. É o timbre que fiz de aviso, é apetite só de imaginar. a Arredia a sacada, a fumaça e luar. Ah, ah, ah, nem vem ciscar se não sabe a caminhada. Pergunta lá se ela curtiu minha pegada. Se duvidar, vem dar uma analisada. Se não aguentar, traz mais duas, vem cavala. Nem vem ciscar se não sabe a caminhada. Pergunta lá se ela curtiu minha pegada. Se duvidar, vem dar uma analisada.